Глава 20. Повернення в Пенбері. П'ятниця 1 вересня. А як себе почуває Енні? насамперед запитав Мартін, коли на наступний ранок приїхав на Плейн-стріт до Дікінсонів. Їй вже краще, відповів Стефан. Хоча вона снідала в ліжку і все ще знаходиться у себе в спальні. Вважаю, нам пора їхати, чи не так? Знаєш, Стів, у мене склалося враження, що ти не дуже хочеш, щоб ми з нею побачилися, припустив Мартін, пильно подивившись на Стефана. А мій дорогий Мартін, невже тобі хочеться повторення вчорашньої сцени? Особисто мені ні. Якщо Мартіна і покоробило звернення, мій дорогий Мартін, то він ніяк не показав цього. Просто моргнув пару разів і поцікавився. Схоже, ти не упевнений, що їй сподобається наша сьогоднішня спільна поїздка. Та вона такий шум підніме. У такому разі, збентежено промовив Мартін, а можливо, буде краще, якщо я нікуди не поїду. Чорта з два ти не поїдеш, вимовив Стефан таким несподівано владним голосом, що Мартін йому підкорився. Ну, куди їдемо? запитав він, коли вони із Стефаном сілися в машину. Їдь через Хемел, Хемстед. Я потім скажу, куди повертати. Мартін кивнув і зберігав мовчання щонайменше півгодини, реагуючи лише на команди Стефана, пов'язані зі зміною напряму руху. Так вони проїхали близько 30 миль. Послухай, заговорив нарешті Мартін. Тобі не здається, що пора сказати мені, куди ми їдемо. А навіщо? Невже ти не впізнаєш цю дорогу? Я знаю усі головні дороги, що ведуть з Лондона, а по цій, якщо мені не змінює пам'ять, їздив останнє в день, коли ховали твого батька. Правда? У такому разі ти не можеш не знати, що вона веде у бік Пенбері. І вже раз ми на неї вибралися, чом би нам не заїхати туди. Куди? На кладовище? Ні, я говорю про готель. Міцніше тримай кермо, Мартін, не виляй так. Якщо, звичайно, це не примушує тебе нервувати. З якої статі мені нервувати? Насправді, якщо ми вирішили все ж продовжити розслідування, що стосується вбивства мого батька, то й найприроднішою річчю є відвідування того місця, де це сталося, чи не так. У тебе температура? Ні, а чому ти запитав? Просто помітив у тебе на лобі краплі поту, от і все. Як я вже уточнив, дивно, що ми, проводячи наше любительське розслідування і колосивши мало не по всій країні, так і не спромоглися заглянути в сам готель. А навіщо нам туди заглядати? А ми ж заплатили Елдерсону, щоб він зробив це замість нас. Цілком вірно, Свого часу мене здорово здивувало, що ти не продемонстрував ані найменшого бажання з'їздити туди, коли ми вперше обговорювали план наших дій. Та ти сам не хотів туди їхати. У мене була для цього вагома причина. Ти все-таки поглядай на дорогу, Мартін, а ми і за тебе трохи не з'їхали зараз в кювет. Твоя ж відмова пам'ятається, пояснювалася лише побоюванням, ніби тебе там упізнають через те, що ти був присутнім на похоронах. Саме так, і це істина правда, і не менш вагома причина, чим у тебе. Звичайно, адже на похоронах ти стояв в натовпі численних родичів. Як же після цього тобі їхати в Пенбері? Адже це великий ризик. Але тепер, коли пройшло стільки часу, і ти вирішив відмовитися від розслідування і домовитися із страховою компанією, тобі вже нічого не загрожує. Мабуть, якщо ти так вважаєш. Скажу тобі ще про одну річ, яка прийшла мені в голову зовсім нещодавно. Коли ви з Анною їздили в Лінкольншир, ти, наскільки я пам'ятаю, наполягав на тому, щоб з місіс Ховард Бленкінсоп розмовляла Анна, а сам би ти довіз її лише до будинку цієї пані. А не розумію, до чого ти хилиш. Адже ти прекрасно знаєш, що я бачився з місіс Ховард Бленкінсоп, розмовляв з нею і навіть випив запропонований нею шері. Мартін, не повертай так різко голову в мою сторону, коли хочеш що сказати. Це небезпечно, Мартін. Я прекрасно тебе чую навіть тоді, коли ти дивишся на дорогу. Так, Мартін, ти дійсно розмовляв з місіс Ховард Бленкінсоп, і ніхто в цьому не засумнівається. Але це сталося лише після того, як ти дізнався, що це не та жінка, яка мешкала в Пенбері. Тут потрібно віддати тобі належне, Мартін. Ти дуже швидко це помітив. Не міг би ти не так часто повторювати моє ім'я, це діє мені на нерви. Ніколи не думав, що ти такий нервовий, Мартін. Вибач, але мені подобається повторювати твоє ім'я. Воно, на мій погляд, містить в собі деякий таємничий символ. Ніколи не думав про те, що може означати буква М. А буква М? Так, М. Скажімо, в такому поєднанні М. Джонс, як значилося в реєстраційній книзі готелю. Ну, ти знаєш. Звідки бісь візьми, мені про це знать? Просто подумав. Мені чи бачиш, тільки що прийшло в голову, що якщо ти один з тієї парочки, що приїхала провести ніч любові, сподіваюся, це не занадто грубо, то в тебе, напевно, виникла б проблема з валізою. Ти про що? Кинь, Мартін, досить прикидатися дурником. Особисто я завжди вважав тебе дуже розумним хлопцем і обачливим. В усякому разі, в Мітчестері ти показав себе з самого кращого боку. Запропонував, приміром, сходити на мітинг і спочатку придивитися до Парсонса, а вже потім розмовляти. Це щоб зрозуміти, чи не небезпечно тобі вирушати з ним назустріч. Не небезпечно. Вибач, зовсім забув, що ми розмовляли про проблему, пов'язану з валізою. Ну так от що я подумав. Якщо твоя валіза була маркірована «МД», то з твого боку було б просто безглуздо реєструватися під ім'ям Томас Сміт, приміром. Це могло навести готельного службовця, який ніс багаж, на деякі непотрібні думки. Тому ти вирішив, що «Джі» означатиме Джонс тільки на одну ніч, чи не так? А М, хм, вважаю, Майкл чи Меттю і так далі. Ти дійсно хочеш, щоб ми заїхали в Пенбері, Мартін? Хай йому біс, чому би й ні. Ну, хіба мало? Я раптом подумав, що ти, можливо, все побоїшся бути там впізнаним після того, як тебе побачили на похоронах, зрозуміло. До речі, до питання про пізнавання. Скажи, ти сильно зніяковієш, якщо в готелі тебе упізнають, Адже ти з'являвся там раніше потайки, Мартін. Мартін промовчав і лише сильніше натиснув на педаль. Тепер маленька машина мчалася на максимальній швидкості, і повітря, що било у вітрове скло, створювало такий шум, що Стефану довелося підвищити голос. Зрозуміло, тут все залежить від обставин, а від того, хто і де бачив і упізнав тебе, продовжив він. Скажімо, для людини, яка збирається одружуватися, перспектива бути упізнаним своїм майбутнім тестем найгірша з усіх можливих, особливо за умови, що твій майбутній тесть тебе терпіти не може. Стефан наблизив губи до вуха Мартіна, щоб жодне його слово не пропало дарма. При цьому з голосу абсолютно зникла іронія. Ти хотів одружитися на Анні але знав, що у тебе немає ні єдиного шансу дістати її, якщо наш батько побачить тебе в готелі, промовив він. Ти хотів грошей і думав, що він залишить після себе великий спадок. Ти знав також, що життя в нашій сім'ї подібне до пекла, принаймні доки батько живий, і ти вирішив скористатися шансом, що представився проклятий вбивця. Тільки не думай, що тобі вдасться покінчити зі мною, як з ним. Я приготувався до зустрічі з тобою. У мене в кишені пістолет. І якщо ти не зробиш так, як я велів, Мартін. Стефан відчайдушно закричав, коли його погляд впав на дорогу. Заради бога, дивися на шосе, на шосе дивися. Але Мартін вже втратив всяке поняття про обережність. Почервонівши і витріщивши очі, гротескно збільшені товстими лінзами окулярів. Він повернув голову до свого обвинувача. Машину небезпечно занесло на повороті, коли із за нього з'явився капот важкої вантажівки, що спускалася з крутого схилу Пенбері Хіла. Водій спробував повернути у бік, але не встиг, і вантажівка усією своєю масою врізалася у бік маленької спортивної машини, перевернувши і одночасно зім'явши її як консервну банку внаслідок чого двомісний автомобільчик впродовж декількох секунд перетворився на купу розплющеного металу і битого скла. Машина Маліта виїхала з нового Скотланд-Ярду приблизно в той же самий час, коли автомобіль Мартіна стартував з Хемстеда. Правда, перш ніж виїхати на заміське шосе, вона об'їздила увесь центральний Лондон. А тому, хоча й рухалася з великою швидкістю, досягла місця аварії лише через 20 хвилин після того, як вона сталася. На узбіччі поліцейський допитував білого як крейда водія вантажівки. Неподалік на дорозі стояла машина швидкої допомоги. Коли Маліт вибрався з машини, санітари укладали на носилки тіла двох потерпілих. Один з них стогнав і повільно повертав з одного боку в інший, замотану бинтами голову. Другий лежав пластом, не рухався і мовчав. Інспектор підійшов до носилок і подивився на жертв автокатастрофи. Його обличчя не виразило ні співчуття, ні жаху, хіба що деяке здивування. Перекинувшись парою слів з водієм швидкої допомоги, інспектор повернувся до своєї машини. Поїдемо в готель Пенбері, сказав він шоферові. Вважаю, тут нашу допомогу не потрібно, сер. Не потрібно. Жахливий збіг обставин. Хоча цей інцидент, можливо, полегшить наше завдання. У готелі інспектор попросив покликати менеджера. Останній спочатку не виявив ніякого бажання співпрацювати, але під м'яким тиском інспектора через пару хвилин все ж почав відповідати на питання. Не без цікавості, поглянувши на фотографію, показану інспектором, менеджер з сумнівом похитав головою. Не упевнений, сказав він. Ніби схожий, але гарантію дати не можу. Можливо, хтось з мого персоналу його краще запам'ятав. Може, мені покликати міс Картер? Скажіть, ви впізнали б його, якби побачили знову? Гадаю, дізнався б. Фотографія це одне, а жива особа зовсім інше. У такому разі ви, можливо, не відмовитеся проїхати зі мною. Тоді і міс Картер звати не знадобиться. Не впевнений, правда, що ви побачите живе обличчя, додав з сарказмом Маліт. Перечуття не обдурило інспектора. У госпіталі їх провели не в палату, а в морг. Їх проваджав місцевий лікар, напрочуд життєрадісний і зі своєрідним почуттям гумору, яке часто властиве людям, працюючим в постійному контакті з мертвими і знівиченими людськими тілами. Хлопець весело насвистував, йдучи по довгому гучному коридору, і припинив свистіти лише на хвилину, щоб повідомити відвідувачам свої міркування про інцидент. Дивна штука ці автомобільні катастрофи. Узяти, приміром, того типа, якого привезли сьогодні. Суцільні переломи, внутрішні травми і ушкодження корпусу і кінцівок. Немов його подовою залізною кувалдою з гострими краями молотили. При цьому хлопець, що сидів поряд з ним, відбувся двома поверхневими пораненнями голови і струсом мозку середньої тяжкості. Потішно, правда? О, ось ми і прийшли. На щастя, обличчя у нього у повному порядку, на відміну від усього іншого. З цими словами він зняв простирадло, що закривало обличчя покійного. Менеджер нахилився, щоб уважно його розгледіти. Малі тримався позаду, щоб ні рухом, ні звуком не вплинути на нього і не завадити офіційному упізнанню. Потім вони в повному мовчанні вийшли з моргу. І вже в коридорі Маліт запитав Ну, що скажете? Це він абсолютно точно, відповів менеджер. Хоча інспектор і був в цьому упевнений, він з полегшенням видихнув. Спасибі за допомогу, подякував він. Ну, а тепер я відвезу вас в готель. Скажіть, інспектор, вимовив менеджер, коли машина зупинилася у парадного входу в готель. Мене ще викликатимуть на допити, бо це погана реклама для мого бізнесу. Не хвилюйтеся, з цього питання вас більше не потурбують, послідувала упевнена відповідь. Дуже радий це чути. Можливо, ви залишитеся у нас на ленч, інспектор. Спасибі, але ні, квапливо відповів Маліт і вдячно посміхнувся.